profete en die mannen van Jeda en die inwoners van Jerusalem, dat hulle my die rug toegekeer het en nie die aangezig nie, alhoewel ek hulle geleer het, vroeg en laat, zonder dat hulle geluister het om tuchtiging aan te nemen. Maar hulle het al vervweesels neergezet in die huis waar mijn naam oor uitgeroep is, om dit te verontreinig, en hulle het die hoogtes van Ba, al gebouw wat in die dal van die sien van een noem is, om hulle seens en hulle dochters vermoeloog dier die vier te laat gaan, iets wat ek hulle nie beveel het nie en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel zou bedrijven om Jeda te laat zondig. Daarom, so spreek dan nou die Heere, die God van Israël, aangaande hierdie stad waarvan hulle sê, dit is in die hand van die koning van Babel oorgegee dier die zwaard en die hongersnoot en die pees, kyk, ek laat hulle bij mekaar kom uit al die landen waarin ek hulle verdrijf het in my toorn en in my grimmigheid en in groot gramskap en ik zal hulle na hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. En hulle sal vir my een volk wees, en ik zal vir hulle een God wees. En ek sal hulle een hart en een weg gee om my altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders meele. En ik zal een eeuwige verbond met hulle sluit, dat ik mij van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie, en ik zal my vrees in hulle hart gee, zodat so hulle van mij niet afwijk nie. En ik zal mij oor hulle verheeg om aan hulle goed te doen, en ek sal hulle diersaam in hierdie land plant, met my hele hart en met my hele ziel. Want so sê die Heere, soos ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile, so bring ek oor hulle al die goeie wat ek oor hulle spreek. En daar sal grond gekoop word in hierdie land waarvan julle sê, dit is een wildernis, zonder mens of dier, dit is in die hand van die galdeers oorgegeven. Gronde zal hulle vir geld koop en die briewe onderteken en verseel en getuies neem, in die land Benjamin en in die omstreke van Jerusalem en in die stede van Juda en in die stede van die gebergte en in die stede van die Laaveld en in die stede van die Zuidland, want ik zal hulle lot veranderen, spreekt de Heere.